Stay standing, stay standing. Și aș vrea să rămâneți în picioare. So I'll introduce them to you really quick. Aș vrea ca să-i prezint foarte rapid. This is Alicia right here. Aici avem pe Alicia care a făcut cunoștință T- cu ea. Tabita. Tabita. Uh, Tabita. Sonia. Sonia. Stephen. Stephen. Rochelle. Rochelle. Alicia. Ocean. Lavinia. Joel and Julie. Joel and Julie are married. Uh, Joel și Julie sunt căsătoriți. I'm actually married too, but my wife had to stay at home. Și eu sunt căsătorit, dar soția mea din păcate trebuie să rămână acasă. And uh, I actually cried quite a bit the morning that I left. În dimineața în care am plecat de, de acasă, chiar but, am plâns. But I'm okay now. Colleen, Colleen gave me a big hug when I got here, so I feel good. I feel at home. Acum sunt so... ok, Colleen m-a îmbrățișat și mă simt ca acasă. Yeah, big hug. Come on. Uh, so I, you know, I just want to introduce a few things here. Vreau să vă prezint ce, ce se va întâmpla mâine seară la ora 6 și până la 8. We're going to be here again tomorrow and we're going to be doing a few workshops. Vrem ca să facem câteva seminarii și cursuri mâine. So uh, the first one they start at six o'clock, and there's going to be a second one at seven because they're going to be so good that if you want to see a bunch of them, then you can come. You know, we're going to repeat them. Așa că ce vom face la șase, toate seminarele se vor, vor avea loc. După care, dacă îți place, ai vrea să mergi la două, poți să mergi uh, de la șapte, se vor re relua din nou. So if you miss the first one, you can come to the second one. Așa că dacă poți să, dacă vrei poți să alegi două seminare la care să mergi să le prinzi de la început până la sfârșit. Uh, so the first one here I am actually going to be doing uh, uh, you know delving into all my lessons as a leader uh, in youth ministry for however however long I've been in it. I'm going to be talking a little bit about leadership tomorrow. Așa că mâine eu voi vorbi despre conducere și mai ales conducere în lucrarea cu tinerii uh, și lucruri care eu le-am învățat în, de când sunt în conducere. Now I don't know a whole lot about this one. Uh, nu um, știu prea multe despre următoarea. But there's going to be some girls who are going to be doing uh, nails and hair. Vor fi niște fete care vor face unghii și, uh, și păr Now și I, de freze. I may know a thing or two about hair, but when it comes to nails... Uh, Acum, despre păr, mai știu și eu câteva detalii, dar când e vorba despre unghii, nu, mă, mă cam pierd. I know the question that all of you are asking right now is, does this guy flat, flat iron his hair? Uh, unii dintre voi poate <laughs> vă întrebați, mă, ăsta își uh, îndreaptă părul? And the answer is, da. <laughs> Uh, <laughs> we're going to be doing another one. There's going to be a couple other people doing some tech and media stuff, so lighting. Uh, vor fi și uh, cei care vreți să învățați cum să fol- uh, folosiți luminile, cei care uh, vrea ca să învățați la lumini. So uh, if that's your thing, if you're interested in lighting, sound, sau tech, în sunet, va fi sunet și lumini. Make sure you're here for that. Uh, uh, vreau să, o să vă înscrieți la sfârșit la informații, acolo vom pune toate foile și vă veți înscrie acolo. There's going to be a couple on music, there's going to be one so Rochelle's going to be teaching a, a quick workshop on piano or keyboard and Rochelle o să o să învețe despre pian guitar. și keyboard și de asemenea vom avea și chitări. Cine vrea să învețe uh, la chitară. And uh, I think Oh, That declaration that you just saw where we actually spoke Romanian. Declarația care ați văzut-o în care chiar am vorbit limba română. We're going to be teaching that to you. Julie will be. Vrem ca să vă învățăm și pe voi uh, declarația respectivă și uh, chiar să poate să o prezentăm duminică dimineața so și Julie o să vă învețe asta. So if you thought I was cool and you want to learn it, come tomorrow. Dacă vă plăcut și aș vrea să o învățați, veniți mâine și la ori la 6, ori la 7 și o să învățăm. And again, all these start at 6 o'clock and they'll be repeated at 7. So please, we want you to come out. It's going to be an awesome time. Get to know some of you guys. O să fie un timp extraordinar, așa că am vrea ca să vă cunoaștem pe cât mai mulți dintre voi. Vă invităm să veniți de la 6 și după aia se repetă tot de la 7. Awesome. Super. Uh, you John 4. Ați găsit Ioan 4? V-am dat timpul ăsta ca să găsiți? If, if you're at John 4, say amen. Dacă ați ajuns la Ioan 4, spuneți amin. I'm not, so give me a second. Uh, <laughs> eu încă n-am ajuns, așa că dați-mi și mie un moment. Uh, just want to say quickly how great it is to be here. Mă bucur mult că suntem aici. Uh, we spent uh, uh, a morning with your pastor this morning and he told Dimineață us am, am petrecut timp cu pastorul Teodor Ciuciui uh, și ne-a spus uh, mai multe lucruri despre biserica voastră. And, and a lot of what you guys are doing here is very similar in DNA to the church that we come from. Și uh, cea, multe din lucrurile pe care voi le faceți aici sunt foarte asemănător cu ceea ce noi facem în Canada. So we feel like we're right at home. Așa că ne simțim ca și acasă. John 4, here we go. Ioan capitolul 4. John 4, we're going to start in verse 4. Vom începe în versetul 4. Here we go. But he needed to go through Samaria, so he came to a city of Samaria which is called Sychar near the plot of ground that Jacob gave his son Joseph. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care dăduse Iacov fiului său Iosif. Now Jacob's well was there. Jesus uh, therefore being wearied from his journey sat there by the well and it was about the sixth hour. Acolo se afla uh, fântâna lui Iacov. Iisus ostenit de călătorie și de lângă fântână era cam pe la ceasul a șaselea. A woman of Samaria came to draw water, and Jesus said to her, Give me a drink, for his disciples had gone away into the city to buy food. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, iar, i-a zis uh, Isus, uh, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Uh, then the woman of Samaria said to him, How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews had no dealings with Samaritans. Jesus answered and said to her, If you knew the gift, underline that word in your Bible, gift. Okay. Uh, uh, uh, cuvântul dar, dar, uh, o să din versetul 10 o să-l subliniați, let me read it to them. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să, să, uh, să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, într-adevăr, n-au legătură cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, And who it was who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you the living water. And the woman said to him, sir, you have nothing to draw with and the well is deep. Where then do you get that living water? Și cine este cel ce spune, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea da, să ai dar această apă vie. Skip to verse 13. Mergem la versetul 13. Jesus answered and said to her, Whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Isus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iară sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu îi va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va zăjni în viață veșnică. The woman said to to him, Sir, give me this water that I may not thirst nor come here to draw. And Jesus said to her, Go call your husband and come here. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă, ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, te cheamă pe bărbatul tău să vină aici. The woman answered and said, I have no husband. And Jesus said to her, You have said well, I have no husband, for you have had five husbands. And the, and the one whom you have now is not your husband, In that you spoke truly. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a spus, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că nici bărbați, că cinci bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. And the woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Uh, Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închină oamenii. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Father, we thank you for your word. Tată, vrem să-ți mulțumim pentru cuvântul tău. God, we thank you that your word is alive. Îți mulțumim că cuvântul tău este viu. And your word is powerful. Și e puternic. God, speak to us through your word tonight. Vorbește-ne în seara asta prin cuvântul tău. Encourage us tonight through your word. Încurajează-ne prin cuvântul tău. Help us to be attentive. Ajută-ne, Doamne, să fim atenți. Lord, Lord, open the eyes and the ears of our understanding. Doamne, deschide-ne ochii minții noastre să înțelegem. In Jesus name. În numele lui Isus, mă rog. Amen. Amin. Amen. Do you guys Amin. mind if I tell you a little bit about my life? Uh, var, uh, aș vrea ca să vă spun la început ceva despre viața mea. Ar fi ok? I'll take that as a yes. Okay, we'll say, oh <laughs> gosh, yes. yes. Yeah, so uh, I grew up uh, in, a, in the church, in the church that I'm in now for the last 24, 25 years. Am crescut în biserica în care sunt și actual uh, pentru ultimii 24-25 de ani. But I will start my testimony mostly in high school. Dar uh, mărturia vieții mele uh, cam a început prin uh, liceu. The best way that I can think to describe my life is how they described it in Matthew 7 when they say that there is a, a, a broad gate and a narrow or a narrow gate and a narrow road. Uh, cel mai bun mod prin a descrie uh, adolescenția mea este uh, se leagă de versetul care spune că este o poartă strâmtă. And I would say that I walked through the narrow gate, but I never walked the narrow road in my high school life. Uh, pot să spun că am am intrat pe poarta cea strâmtă, dar n-am mers pe drumul ce strâmt uh, în viața mea. Uh, I think my high school years could be summed up in one word, which would be identity. Uh, unul din uh, cuvintele care s-ar lega foarte bine de, de cum am fost eu în liceu este cuvântul identitate. Uh, asking people to tell me, you know, who am I, what do you think of me and uh, how do I need to fit in? What do I need to do to fit in? întrebam pe cei din jurul meu și încercam uh, ca să mă să-mi găsesc și locul printre prietenii și colegii mei. And so a lot of this, uh, a lot of this battle uh, of identity uh, led led me to a lot of different things. It led me to start drinking and to start partying and to start doing drugs. Și această luptă a identității din viața mea m-a condus pe un drum în care am ajuns să merg la petreceri, să beau alcool și, și chiar droguri. But thankfully God intervened in my life. Slavă lui Dumnezeu că el a, a intervenit în viața mea. Uh, Și nu vreau să petrec prea mult să vorbesc despre asta, detaliul acesta. și, n-aș vrea să vorbesc prea mult despre trecut, fiindcă Biblia spune că pe cine Dumnezeu le liberează este liber cu, pe bune. Uh, and maybe you, maybe you can't uh, necessarily relate to my testimony and the fact that uh, you did drugs and maybe you drank and things like that. Poate că nici unul, poate o, o mare parte din voi n-ați trecut prin uh, ceea ce eu am trecut și n-ați avut probleme cu droguri sau alcool sau petreceri cum am avut eu. But I think that today, in today's day, that more than any other generation that's ever gone before us, today's generation's fight is one of identity. Dar eu cred că în generația de astăzi lupta cea mai aprigă se dă uh, uh, uh, în, în, în tărâmul acesta al identității. I think that this generation is one who's looking to other people and saying, "Hey, can you tell me who I am?" Uh, generația asta parcă se uită la cei din lângă ei și parcă îi întreabă, "Nu poți să-mi spui cine sunt eu?" I don't know who to be. Nu știu cine trebuie să fiu. Media is telling me that in order to be popular, in order to be cool, if I'm a guy, I have to have big muscles, and if I'm a girl, I have to fit into this size of dress. Media îmi spune că dacă sunt băiat, trebuie ca să am mai mulți mușchi, dacă sunt fată, trebuie ca să pot să, în, uh, să încap în, în rochia respectivă. Or, or if I'm a guy, that I have to treat girls this certain way, or if or, or if I'm a girl that I have to look the way that they look on TV and put the makeup on the right way. Dacă sunt băiat, uh, trebuie să mă comport așa cu fetele, dacă sunt fată, trebuie ca să arat cum arată fetele de la televizor. Essentially, media is telling me that who I am right now is not good enough. Cu alte cuvinte, media îți spune direct în față că cine ești tu acum nu este uh, bun îndeajuns. So, this generation, more than ever, you guys, is in a fight for its life, in a fight for its identity. Așa că generația noastră, generația ta, este într-o luptă aprigă a identității. And in essence, fighting for your destiny. Și de fapt, lupta asta conduce și la lupta destinului. So who I am isn't good enough, and this, if this is who God has created me, then I, and I'm not good enough, then what do I have to do? Așa că dacă crezi ceea ce spune media că nu ești bun unde ajuns, uh, atunci încep să pui întrebări, dar ce trebuie să fac ca să fiu uh, să pot să fiu acceptat? I'm doing everything I can to fit, tot ce pot. to fit the culture, the mold that the culture is trying to put on me, and ca I feel like I'm selling myself to do it. Și să fiu așa cum cultura îmi vinde că ar trebui să fiu. See, but I don't believe that this has to be normal. Dar eu nu cred că asta trebuie să fie normalitatea. Ce spune media trebuie să fie normalitatea. The Bible says in Romans 5 that where sin abounds, grace abounds all the more. Biblia spune uh, că acolo unde unde păcatul uh, crește, uh, și harul lui Dumnezeu so, crește. So where the temptation for you to sin and to do the wrong things is great, God's grace for you to overcome sin and temptation is even greater. Cu alte cuvinte, în locul acela unde uh, ispita este mare ca tu să cazi în anumite păcate sau în anumite moduri de mentalități, uh, harul lui Dumnezeu este mai mai mare, ca tu să poți să te împotrivești acestei, acestui curent în care merge lumea din jurul nostru. So you may feel like you're trapped in this cycle of sin, but God's grace is waiting to set you free from that very cycle that you feel trapped in. Poate că tu te simți ca într-o capcană prins în, această, în acest uh, cerc vicios al păcatului, dar vreau să spun că harul lui Dumnezeu este acela care poate să te libereze. I believe that this is a Joshua generation that needs to stand up and says, as for me and my house, we're going to serve the Lord. Eu cred că asta este o generație asemenea lui care ridicat în fața Israelului și a spus că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. See, a generation that says to the people that are offering or the, the culture that's offering them all these things, uh, you need to say to that culture that there's nothing that you can offer me that compares with the riches and the joy that Jesus Christ offers. Și noi, noi trebuie ca să putem să spunem acestei, uh, acestei generații care ne uh, încearcă să ne ducă în direcția ei că uh, ceea ce noi avem în Isus Hristos este mai mare și nimic nu se compară cu ceea ce eu am în Isus Hristos. This is going to be a generation that stands on the shoulders of people that have gone before us and gets propelled into the future of the uh, of the people that have been in the past already. Say that again. Uh, this is going to be a generation that stands on the shoulders of great people like your pastor and Colleen and Pastor Tail. You're going to be a generation that stands on their shoulders. care ve, veți sta pe umerii uh, ace, uh, giganților credinței care sunt deja în viața voastră, cum ar fi pastorul Ted și alții din biserica voastră. And goes farther than they ever went. Dar nu numai veți, vă veți opri la unde cât de departe au ajuns ei, ci veți merge și mai departe. We won't bow our knee to the culture Nu ne vom pleca genunchiul acestei culturi. But we'll bow our will will to the of Ci ne vom uh, pleca voința noastră la voia lui Dumnezeu. You can be different, you can live in the power and in the anointing and the joy of the Holy Spirit. Și tu poți să fii diferit, tu poți să trăiești în această bucurie care Dumnezeu ți-o poate da zilnic. You don't have to live a lowest common denominator type of life. Nu trebuie ca să fii un, o, o persoană mediocră în viața asta. So this is where we're going today. În direcția asta vreau ca să mergem astăzi. John chapter 4 we see this woman. Ioan capitolul 4 vedem femeia asta. And her life is permanently altered by one conversation. Și viața ei este complet schimbată datorită unei conversații. Her life has been going a completely different direction and one conversation that she has with Jesus at a well completely changes her life. Viața ei mergea într-o direcție și acea discuție pe care ea întâlnirea o are cu Isus la acea fântână îi schimbă direcția complet. Your life can be changed in one instant in God's presence tonight. You may have come in one way bound. Viața ta poate ca să fie schimbată într-un moment aici în prezența lui Dumnezeu. Poate că ai intrat în locul ăsta și ai fost legat de anumite vicii sau anumite păcate. So you may have come in tonight bound, but tonight you're going to leave free. Dacă astăzi ai venit legat, vei pleca din locul acesta, da- dacă, dacă, dacă crezi asta, vei pleca uh, liber three things that I see in the scripture tonight. Trei lucruri care le văd în acea, aceste uh, versete care le-am citit. The, the first one is that you may have a past that you're ashamed of. În primul rând, poate că ai un trecut de care ți este rușine. Fast forward in this verse here for a second. Aș vrea ca să mergem puțin mai înainte în versetul acesta câteva uh, clipe. And Jesus goes on to this woman he says, "You're right, you haven't had one husband, you have five and the one that you're with now isn't your husband." Is, uh, Isus îi pune o întrebare despre să aducă soțul și ea spune: "N-am soț." Uh, Isus spune: "Normal că n-ai soț, că ai avut cinci și ăsta cu care ești acum nici măcar nu-i soțul tău." So if you study this out, it's not necessarily saying that this woman has committed adultery with five men. It's unclear. They may some theologians say that maybe her husband is died and she's moved on and she's gotten married, but evidently that there is at least some uh, element of adultery in her life thus far. E evident, nu, nu, se, nu putem să spunem dacă studiem mai îndeaproape că femeia asta uh, s-a culcat cu cinci bărbați diferiți și uh, se, se poate presupune că o parte din ei poate au fost chiar soții lo- ei, dar uh, e clar că în viața ei a avut uh, loc mai multe, uh, uh, de mai multe ori adulterul. So one of the first things that we see in this passage of scripture is that it's the sixth hour. Așa că ce vedem în unul din elementele care le vedem în, în pasajul acesta este că este ora a șasea. Which means it's 12 o'clock, it's noon. Care înseamnă că e de fapt ora 12 în generația noastră. So all that to say that it's really hot outside. Cu alte cuvinte era cald, cald afară. So this lady's going to gather water to fill her to fill her bucket up with water so that she Femeia can drink. Femeia asta merge merge acolo la fântână ca să-și umple acea, uh, acel ulcior cu apă. But the thing is that most people would go in the cool of the day, so they'd either go in the morning or in the evening to fill up their buckets. obicei, oamenii mergeau ori dimineața, ori seara să-și umple uh, ulciorul, dar ea a mers în mijlocul zilei. Because it was too hot in the afternoon, because it was really hot outside and people would get uh, maybe heat stroke or, and they didn't want to be out in the sun in the oamenii nu vreau ca să fie acolo când era uh, arsoarea zilei. So what we see here is that this lady is so ashamed of her past for some reason that she doesn't want to associate with the ladies that will be at the well either in the morning or in the evening, so Așa she'd rather uh, go in the heat of the day. ne, ne vedem că femeia asta nu prea a vrut să se întâlnească cu celelalte femei, care de obicei veneau ori dimineața, ori seară, și de aceea ea a mers după masa, ca să nu întâlnească pe nimeni, să nu trebuiască să vorbească cu nimeni. So this lady is so ashamed of her past that she would rather face the heat of the day in the scorching hot sun rather than face a few people at a well. Așa că femeia asta era așa de rușine de ea însă și de viața ei, încât era gata ca să suporte căldura zilei uh, de, de la ora 12, decât să, să stea de vorbă cu cineva și să îi fie mai mare rușine. She's afraid era frică. So, what, you, what, what, I, what I want you to see here is in, in, this, in the scripture is that the strategy of Satan is to isolate you. Așa că vreau să vedem aici, una din strategiile lui Satan este să te izoleze. So you may struggle with some sort of issue, and Satan's strategy for your life is to isolate you from your pastors and from your leaders. Poate că și tu ai o problemă și cu un, într-un anumit domeniu sau un anumit păcat în viața ta și uh, unul din tehnicile lui Satan este să te izoleze ca nu cumva să vorbești cu pastorul, cu liderii tăi, cineva care te poate ajuta. If you go all the way back to the garden, you'll see that Adam, well, the first thing he did when he knew that he had sinned, God came to him and called him in the garden and said, "Where are you?" because he had run. Așa că vedem cum uh, exact același lucru s-a întâmplat și cu Adam. când el a păcătuit și a venit Dumnezeu și l-a chemat, Adame, unde ești? El imediat s-a ascuns din cauza că era rușine. So God wants us to run to him, but the very thing that he wants us to do, we do the opposite, we run away. El, Dumnezeu ar vrea ca noi să fugim la el și atunci când greșim, dar noi de multe ori când greșim sau păcătuim, noi fugim de el. See, Satan knows that if you bring something out into the light, there's power in that. Satan știe că atunci când tu aduci ceva la lumină și îl scoți din întuneric și din secret, uh, există mare putere ca tu să fii eliberat. There's power in confessing our sin. Există o mare putere atunci când tu te mărturisești, te spovedești în uh, păcatele tale. See, as long as you keep your sin hidden, you can't be free. Cât timp ții păcatul tău ascuns, n-ai cum să devii liber. So Jesus finally brings up this issue of her husbands. Așa că uh, ă, Isus aduce acest subiect al soților care i-a avut. And she changes the subject. Și apoi ea imediat intră în alt subiect he, he says, hey, uh, you know, you have, you, you're right, you haven't had one husband, you've had five. Isus îi spune, Ah, ai dreptate, n-ai, n-ai uh, un soț acum, ai avut de fapt cinci. And she says, well, uh, our father is worshipped on this mountain oh, here. Și uh, ea, ea trece la subiect, uh, tatăl, uh, Dumnezeu Tatăl este, uh, ne închinăm lui aici, în, pe acest munte. So Jesus is, uh, Jesus is trying to address the real issue of the, the, the real root of the issue here. And she Isus goes, încearcă, încearcă ca să se adreseze adevăratei situații din viața ei. And this girl girls going, whoa, wow. Și ea, ea spune, wow, munții ăștia, wow, ce fain îs. They're sure beautiful. Wow, ce faină priveliște. See, what she's doing here is she really just doesn't want Jesus to come into her life Cu alte and have a look at what's going on. încearcă să-i transmită lui Iisus, mai nu te băga în viața mea. See, And I think we do the same thing. Eu cred că același lucru face mulți dintre noi. If I let you come over to my house, Dacă te las pe tine să vin la mine acasă. My wife and I bought a house. Soția mea și cu mine am cumpărat o casă and, recent. And, and people will come over and we'll give them tours. Și uh, oamenii vin la noi acasă și le dăm diferite turnee prin casă. Now my wife might be upset with you, with me for telling the story. Acum uh, soției nu prea place că spune o povestire următoare. She's not here. Dar nu e aici, așa că e ok. She's watching online. Hi. <laughs> She's in Oregon right now. Okay, in Oregon. So uh, I'll take people on a tour of my house and we'll let them see all these rooms. You know, here's the kitchen, here's the bathroom. Le arăt aici ai bucătăria, aici ai baia. Here's our bedroom. Aici e dormitorul nostru. People are like, wow, this is a really nice house. Și wow, oamenii de obicei spun, wow, casă foarte faină. This is great. Wow, ne bucurăm pentru voi. And then you get into my room and, and they say, well, what's this room over here? Și apoi ajung la o cameră care e uh, a mea și <laughs> întreabă, dar ce e camera asta de aici? And I give that room the brush off, like, whoa, whoa, whoa, nothing over there. There's nothing in that room. De, de obicei le spun, oh, hai să nu intrăm în camera. And, and the reason that is is because it's our closet. Motivul e că e de fapt un dulap și ăla, e camera mea. My wife is really diligent about keeping her side of the closet clean. Uh, um, soția mea e foarte uh, curată și ține partea ei din dulap foarte curat. But on the other hand, I often have clothes lying on the floor. Dar eu de multe ori am uh, haine peste tot în partea mea. I'm getting I'm getting better. Devin mai bun. But uh, it's still a work in progress. Dar încă este uh, în, sunt în progres. Uh, See, lucrez încă la But don't we do the same thing with Jesus? Dar nu e așa că și de multe ori facem același lucru cu Isus. Jesus comes and he has a look at our life and Isus vine și se uită la viața noastră. He'll walk through different rooms in, in our life and trece prin diferite domenii și camere, cămăruțe din viața noastră. And he'll say, "Hey, I want to have a look in this room right here." Și spune, "Oh, nu am puțin, vreau să mă uit în, în domeniul ăsta din viața ta." And we go, "Well, no, no, no, no." Și zic, oh, nu, nu, nu, Isus nu acolo. There's nothing in that room. Nu este nimic ce vrea să vezi acolo. We don't need to look in there. N-ar trebui să ne uităm acolo. And so the very issue that Jesus wants to deal with with. Exact lucrul pe care Dumnezeu vrea să scoate la iveală. We try to hide from it. Noi încercăm să l acoperim. And what we need to do. Dar ceea ce noi trebuie să facem. Is bring it out into the light. să scoatem la lumină. You have to be willing. Trebuie să fii gata. To address the subjects and these different issues in your life if you want it. Să scoți la lumină aceste subiecte uh, care care poate sunt mai mai grele. Second thing. Al doilea lucru care vedem în acest pasaj. Jesus offers abundant life. Isus îi oferă viață din abundență, din belșug. The Bible says in John 10:10 that the thief comes to steal, kill and destroy. Biblia spune în Ioan 10 cu 10 că uh, dușmanul, hoțul vine să fure, să distruge, să omoare. But it also says that I have come that Dar they may have life. De asemenea life spune că eu am venit ca ei să aibă viață și să aibă din belșug. See, Jesus sits down at this well in the middle of the day and he starts a conversation by just asking a simple question. Isus vine uh, la acea fântână și începe această discuție cu o simplă întrebare. He asks her if, if he can have a drink. O întreabă pe ea, n-ai vrea să-mi dai un pahar cu apă? Now this question was amazing in itself for a few, right, for a few reasons. Pentru câteva motive, întrebarea asta e foarte interesantă. The first one being that Jews didn't uh, normally associate friendly with uh, Samaritans. În primul rând, uh, evreii nu prea erau foarte uh, prietenoși cu samaritenii. The second one being that rabbis didn't generally associate with women by themselves. Uh, ma, ma, uh, al doilea motiv este că rabinii, cum era considerat Isus, nu prea se asociau cu femei singure într-un loc singur. And the third being uh, that if he were to use his, her instrument for drawing water, it would have made him ceremonially unclean. Și uh, al treilea motiv e că dacă el ar fi băut apă din ulciorul ei, uh, din punct de vedere uh, al legii, el era impur. See, so Jesus, despite uh, him knowing that this would cause him to be ceremonial unclean, he does whatever it takes to get into her life. Deși Isus știa că el urma să se murdărească din punct de vedere ceremonial uh, evreiesc, Uh, el a fost gata să se murdărească puțin ca să ajungă la, la, la această femeie. Despite what he knew it would cost him, he knew that he had to intervene on her life. Deși știa că o să-l coste puțin, era gata ca să plătească acel preț ca să ajungă la inima ei și la viața ei. And Jesus will do whatever it takes to reach you. Același lucru va face Isus pentru tine. Va face orice e nevoie ca să ajungă la tine. Jesus intervened many years ago when he died on the cross and he El a făcut asta pe acea cruce când a murit acum 2000 de ani. See, so this lady isn't quite sure what's going on. Femeia asta nu prea era sigură ce, ce se întâmplă în discuția asta. She says, hey, you, well, you have nothing to draw water with. Și uh, uh, începe să-i spune da, uh, lui Isus, da, vezi, tu n-ai nimic cu ce să scoți apă. And Jesus says, hey, if you knew the gift of God that was being offered to you, you would have asked me or asked him. Isus, Isus a spus, dacă tu ai ști cu cine vorbești și ce dar aș putea eu să îți dau. Tu, mai, tu mi-ai fi cerut mie ca eu să-ți dau apă vie. Uh, this word here for gift is quite interesting. Uh, cuvântul acesta dar care v-am spus să-l înconjurați e foarte interesant. It's used once in the Gospel of John. And e folosit numai o dată în, în Evanghelia după Ioan. And the word means grace. Și de fapt cuvântul înseamnă har. And so essentially Jesus is saying if you knew the grace that was being offered to you right now. Cu alte cuvinte Isus îi spune acestei femei dacă ai fi știut tu harul care ți se oferă astăzi. You would have asked me. Tu mai fi întrebat, mi-ai fi cerut mie să-ți dau apă. And so he goes on to say that whoever drinks the water that that I give will never be thirsty again. Și el merge mai departe și spune oricine va bea din apa mea nu va fi nu va înseta niciodată. And she thinks this is great because she goes, man, well if I knew, uh, if I knew where I could get this water, I'd never have to come back to this well again. Și uh, ea chiar s-a bucurat și-a dat seama, măi, uh, uh, ar fi super, n-ar mai trebui, dacă el îmi dă apa asta și nu mai o să-mi fie sete, nu mai va trebui să vin aici în arșița zilei uh, la această fântână. But Jesus, like many times, is using a natural, uh, a natural situation in life to indicate a spiritual principle. Dar el, de fapt, încerca, să folosea ca o metaforă lucrurile fizice ca să vorbească despre lucrurile spirituale. How many times in our lives do we go back to the same well hoping that it will fill us up this time? De câte ori mergem la aceleași surse care noi credem că o să ne uh, satisfacă din nou și din nou? How many times, young man, do you look on the internet at pornography before you finally decide that it's not good for you? Uh, de câte ori trebuie să mergi și să, să crezi că minciuna că pornografia te va satisface și mergi din nou și din nou la, la acea sursă? How many times, young woman, do we give our hearts away to a guy hoping that will finally be fulfilled? De câte ori, uh, ca și fete, îți dai inima ta unui băiat uh, crezând că de acolo o să găsești satisfacție? How many times do we get lost in the sound of music before we realize that it's not the sound of heaven? De câte ori ne, ne putem pierde în anumite muzici care de fapt nu este un sunet din cer, ci din iad. You know, uh, you know, some of you may cut yourself and you're hoping that that will satisfy you. Unii poate aveți probleme și vă tăiați uh, uh, venele uh, crezând că asta se va duce satisfacție și alinare. I'm giving different pieces of my heart every time to the same thing. Dau o parte din inima mea la aceleași lucruri. But yet every single time that I give my heart away, I still leave thirsty. Dar parcă de fiecare dată când îmi dau inima mea la, alți, la alte persoane, parcă, pie, parcă mă simt mai gol. And it's because these things will never satisfy Din cauza că aceste lucruri pământești niciodată nu te vor satisface cu adevărat. See, this is exactly what the lady is saying. She's saying, hey, I've come here to this well day after day after Femeia day. asta spunea, de fapt, eu am venit la această fântână zi după zi după zi. And I have never been filled up. Și niciodată nu m-a satisfăcut ce este în fântâna asta. And so many times in our lives we return to these things in our lives day after day Și de multe ori noi în viața noastră ne întoarcem la același lucru zi după zi după zi. And we're never satisfied. Și niciodată nu suntem satisfăcuți. See, so you've come into you've come to the same issue over and over and over and over again hoping that one time it will satisfy you. Revii înapoi la același păcate, la aceleași uh, probleme și crezi că te vor satisface. And Jesus saying, you need to come to me. Și Isus spune, de ce nu vii la mine? Psalm, Psalm 145 verse 16 says that he opens his hand and satisfies the desire of every living. Psalmul 145 cu 16 spune: El își deschide mâinile și, și ne satisface în orice nevoie pe care o avem. You will never be satisfied in your life until you surrender your life to Jesus Christ. Nu vei fi satisfăcut în viața ta până când îl întâlnești cu adevărat pe Isus Hristos. Number three. Și numărul 3? Your past doesn't determine your future. Păs, uh, trecutul tău va determina uh, your past will? Doesn't. Uh, trecutul tău nu va determina viitorul tău. That was probably one of those things where you thought I'm yeah, going to have yeah. to correct him. Yeah. yeah. Can we have the worship? Am crezut că o să predic eu altă predică, că am crezut că spune exact invers. Uh, can we have the worship team come up? Dacă ați putea cei din trupa de laudă și închinare să puteți să veniți sus. Uh, in John chapter 4 verse 39. În Ioan 4 cu 39. Uh, it, this is what it says. And many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman who testified. He told Mulți me all that I ever did. Samaritani din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. So I look at a verse like that and I am uitat wonder, la versetul acesta. And I wonder what did this lady become in her life? Și m-am întrebat, oare ce a devenit femeia asta în viața ei? What other lives did she go on to change because she dealt with the issues in her life? Câte alte vieți au fost schimbate, eliberate din cauza că ea a fost gata să scoată acel, acele păcate la lumină. See, because she allowed Jesus to touch her life and change it. Din cauza că ea i-a permis lui Isus să ă, să atingă viața ei și să o schimbe. That allowed people to touch other people's lives through her testimony. Uh, Prin mărturia ei multe vieți au fost schimbate. See, so you may have heard Alicia's testimony tonight. Poate că ați auzit uh, mărturia lui Alicia. And you see uh, in, in days to come, Alicia's going to tell her testimony to people. Și în zilele care vor urma, ea va spune la mulți alții mărturia vieții ei. And people are going to relate with what she said. Și oamenii se vor relaționa la ceea ce ea spune. And maybe something she said tonight uh, has related with you. Și poate că ceva ce a spus ea, uh, uh, uh poate ceva asemănător ți s-a întâmplat ție. And because she allowed God to walk her through that painful but beautiful process of restoration. Din cauza că ea i-a permis lui Isus să vină în acel proces groaznic și să o scoată afară. Other young people are going to get set free because of her. Alți tineri și tinere vor fi eliberați datorită ei. See, you may uh, be discouraged. Poate că ești descurajat sau descurajată. Some of you uh, in this room have had dreams and you feel like they've died because of maybe some things that you've done. Poate că unii dintre voi ați avut anumite vise și simți ca și cum ar fi murit acel vis din cauza că ai făcut o greșeală. So you may say that, you know, I, you don't understand because uh, I've done this in my life. Uh, și vei spune, uh, Auzi, Barry, tu nu, nu, nu, nu știi tu ce am făcut eu în viața mea. Uh, I'm way too far gone. God can't touch my life. Uh, I'm too messed up. E prea târziu. Uh, m-am distrus puțin prea mult. Nu știu dacă Dumnezeu mai poate să facă ceva. And you're the exact kind of person that Jesus wants to tu touch. Tu ești exact persoana pe care Dumnezeu vrea ca să o The Bible says that Jesus uses the foolish things to shame the wise. Și ce e fain că Dumnezeu, Biblia spune că Dumnezeu folosește lucrurile nebune ale lumii acesteia ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. So you may feel completely disqualified from your destiny, but I want to tell you that God wants to use you. Poate te simți descalificat ca să mai îndeplinești destinul vieții tale, dar vreau să spun că Dumnezeu poate să schimbe în seara asta totul. In an instant just like this woman a conversation changed her life, one moment in the presence of God tonight Exact așa cum Dumnezeu, o singură clipă în prezența lui Isus a schimbat viața acelei femei, o singură clipă în prezența lui Dumnezeu poate să schimbe viața ta. Sunt oameni aici în lumea asta care abia așteaptă să audă mărturia vieții tale people that are waiting for you to deal with your issues tonight so that in days down the road you can tell your testimony to Oameni them. care abia așteaptă ca tu să rezolvi problema vieții tale aici, aici în seara asta, ca apoi să-i ajuți și pe ei mai târziu. But some of you feel so hopeless and feel so locked up because of things that have either happened to you or things that you've done. Dar unii dintre voi poate sunteți legați de anumite minciuni și de frică și de uh, jenă, uh, încât nu, nu vreți ca să ieșiți afară. But your story's not over. Dar vreau să spun că povestea ta încă nu s-a sfârșit. the start of a new chapter astăzi, în seara asta, tu, uh, poate să fie un nou capitol în, via în viața ta. See, God wants to address the issues tonight, but you have to have the courage to not change the subject on them. Dumnezeu vrea ca să vorbească în momentele astea direct la, la, la, la cum ar fi, la rădăcina problemei din viața ta. Dar aș vrea ca tu să nu schimbi subiectul. The temptation in this moment right now is to say that this isn't for me and uh, I've dealt with my issues and, and, and I don't need to deal with this anymore. Ispita în momentele astea ar fi să, să treci în mintea ta și să te auto... oh, nu, nu, nu vorbești despre mine, vorbești despre vecinul sau altcineva. But you can't have freedom until you deal with it. Isus te poate elibera din situația în care tu te afli. Jesus Și El vrea ca să-ți atingă viața astăzi. See, the Bible says in Romans 2 that it's God's kindness that leads us to repentance. Biblia spune în Roman capitolul 2 că este bunătatea lui Dumnezeu care ne conduce la pocăință de păcatele noastre. Some of you too are avoiding God because you think that he's mad at you. Unii dintre voi Fugiți de Dumnezeu din cauza că aveți impresia că Dumnezeu e mânios pe voi. Some of you are afraid and you don't want to you don't want to confess the things. Unii dintre voi poate vă este frică, uh, nu, nu poate frică să să mărturisești anumite lucruri care s-au întâmplat în viața ta. But God already knows what you've done. Vreau să spun că Dumnezeu deja știe ce s-a întâmplat atunci. See, if we really do believe that God sees the end from the beginning and he sees your entire life. Dacă chiar crezi că Dumnezeu vede Uh, nu numai începutul vieții tale, dar El vede de, de pe acum și sfârșitul vieții tale. Then he knows that every sin that you've ever committed and he knows every sin you'll ever commit. Cu alte cuvinte, El deja știe toate păcatele care le-ai făcut și cele care încă le vei mai face. So if he wanted to be mad at you, he'd be mad at you your Dacă ar vrea life. să fie mânios pe tine, ar fi acum mânios pe tine. And Jesus isn't going to stay mad at you. Dar dar Biblia uh, uh, nu, va, nu, nu spune acest lucru. Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, cât de este departe răsăritul de apus, așa de departe El vrea să arunce păcatele tale, așa de departe de tine. So God in His kindness and His love is coming to you tonight and knocking on the door of your heart. Așa că Dumnezeu în bunătatea Lui vine în seara asta și bate la ușa inimii tale. And He's asking you, will you let me in? Și te întreabă, mă lași să intru? Will you let me deal with this issue in your life? Mă las să intervin în situația asta din viața ta. Do not change the subject on me. Nu schimba subiectul. Everybody bow your heads and close your eyes. să închidem ochii și să intrăm într-o rugăciune. So I want to tell you that the future is bright for you, young person. Vreau să spun, tinere, că viitorul este sună bine. Satan has lied to a lot of you and told you that you're disqualified. Satan va a pe mulți dintre voi și v-a spus că ești descalificat, descalificată. But God's exposing the lie tonight. Dar astăzi Isus aruncă lumina asupra acestei minciuni three people that I want to pray for tonight. Aș vrea pentru trei categorii de persoane să mă rog în seara asta. The first one is maybe you've never asked Jesus into your heart before. Prima categorie, dacă încă până în seara asta tu nu l-ai invitat pe Isus să fie Domnul și Dumnezeul tău. And something that you've seen or something you've heard tonight is, uh, uh has poke something in your heart. Și ce, ce am, ce, despre ce am vorbit în seara asta, ți-ai dat seama că Dumnezeu chiar e real și El știe situația prin care treci. And you thought, man, there is something about this people uh, and about this church and what they have that I don't have and I need to have it. Și ți-ai dat seama, venind în acest loc, că aici sunt oameni care au ceva ce tu nu ai și ai vrea să ai și tu acel ceva. And what that's called is Jesus Christ. Și ce au ei în plus față de tine e Isus Hristos. I want to invite you to make the best decision of your life. Tonight. Aș vrea ca să te invit să iei această decizie care este cea mai importantă din viața ta. In just a second I'm going to invite you to uh, invite Jesus Christ into your heart. În câteva secunde vreau ca să-ți dau această oportunitate. If that's you tonight and you've never said uh, and you've never said that prayer or you know that you've walked away from God. Dacă tu ești acea persoană și n-ai spus niciodată această rugăciune sau Poate ai, ai spus-o odată, dar te-ai depărtat de Dumnezeu. And you need to say that prayer for the first time or rededicate your life to God. Și astăzi vrei să spui această rugăciune, să-ți dedici viața sau vrei să-ți rededici viața. I want you to raise your hand at me. Aș vrea ca să ridici mâna și aș vrea să mă rog împreună cu tine. Just wave your hand, you can put it up and put it right back down. Uh, poți să faci numai cu mâna, după aia poți să pui mâna jos. The most important decision you'll ever make. Cea mai importantă decizie pe care o poți lua. Second group of people we want to pray for. A doilea grup de oameni pentru care ar vrea să mă rog. There is uh, sin in your life that maybe nobody knows about. Sunt păcate în viața ta despre care nimeni altcineva nu știe. And you know that you need to deal with it. Și îți dai seama că trebuie ca să le aduci la lumină. Maybe you've never told anyone before. Poate n-ai spus la nimeni până acum. Or maybe there's something in your life that you continue to struggle with. Sau poate încă îs păcate ca, uh, uh față de care nu te poți nu, nu poți să fii liber de. And you want to be set free tonight. Și vrei să fii eliberat în seara asta. One moment in God's presence can set you free. Un moment în prezența lui Dumnezeu te poate elibera. If that's you, I want you to raise your hand at me. Dacă tu ești acea persoană, aș vrea numai să ridici mâna să o pui după aia înapoi jos. Every head bowed, every eye closed. Toate capetele aplecate. Tu acea persoană? Raise your hand. We got two persons here. There's hands going up. Sunt mâini peste tot. Be bold. Fii curajos. Don't let this moment pass you by. Nu lăsa ca această oportunitate să treacă pe lângă tine. Jesus is knocking on the door of your heart right now. În momentele astea Isus bate la ușa inimii tale. Your heart may be pounding right now. Poate că uh, uh, inima ta are îndoială în ea. Young person, you know who you are and you know you need to respond. Și tu știi cine ești. Aș vrea ca să răspunzi. Lift your hand at me. Aș vrea ca să ridici acea mână de declarând, că a, și, uh, declarând că vrei ca să fii liber. The third person we want to pray for tonight. A treia categorie de persoane pentru care aș vrea să mă rog în seara asta. Is maybe you feel uh, uh, hopeless. Poate că uh, uh, ești lipsit de orice speranță. There's things in your life that have happened. Sunt lucruri în viața ta care s-au întâmplat. Uh, or maybe things in your life that you've done. Sau lucruri în viața ta care le-ai făcut. And this could be things that you have maybe dealt with and, and, and they seem to have been dealt with by God too. Uh, și poate că sunt lucruri care, despre care uh, Eh, tu ai, ai, ai vorbit, ai încercat să le rezolvi și poate și Dumnezeu a încercat să le, să, să, să le aducă la lumină. But yet still there is uh, a, feeling of disqualification in your own spirit. Dar simți ca și cum ești descalificat în Duhul tău. And you, and you just don't feel like the things that God's put in your heart will ever come to pass. Și simți că lucrurile care Dumnezeu le-a pus în inima ta nu se vor adeveri. If that's you, I want you to raise your hand. Dacă tu ești acea persoană, aș vrea tu să fii persoana care să ridici mâna. Și vreau și pentru tine să mă rog. There's hands, hands. Thank you. Sunt mâini Thank you. în mai multe locuri. Thank you. Vă mulțumesc. Thank you. I'll give you a couple more seconds. Vă mai dau câteva secunde. If that's you, raise your hand. Dacă tu ești persoana care te încadrezi în această categorie, aș vrea să răspunzi la ceea ce Dumnezeu îți vorbește. The Bible says that God responds to our faith. Biblia spune că Dumnezeu răspunde și e atras atunci când vede credință, că el, credința noastră în El, că El poate să fie soluția. So I'm going to ask those of you who raised your hand Așa că o să vă cer toți cei care v-ați ridicat, de toate categoriile care v-ați uh, ați ridicat o mână. To come forward as we continue to worship. În timp ce vom continua să ne închinăm, aș vrea ca să veniți aici în față la altar. And uh, we're going to have some leaders from this team and from our team pray for you. Așa că vom avea lideri de aici de la Biserica Salem, de la tineret, cât și din echipa din Canada care se vor ruga pentru voi. And we believe that God is going to set you free. Și eu cred că Dumnezeu te va elibera în seara asta. Come up to the front. Aș vrea chiar acum să, să ne ridicăm toți în picioare, cei care ați ridicat mâna să veniți în față. If that's you, you raised your hand, please come up to the front. Aș vrea ca, dacă tu ești acea persoană și tu ți-ai ridicat mâna, aș vrea să vii în față și aș vrea ca să răspund și vreau să ne rugăm împreună cu tine. And I want to ask some of the leaders to just jump in and pray. Și aș vrea liderii de la Tineret Salem, cât și cei uh, care au venit din echipa de la, din Canada, o să invit ca să vină și vrem să ne rugăm împreună cu voi.